hon, aletxu eta inize gara, interinoen greba taldekoak. Eta, bueno, ba, beste barik, azalduko dizuet eh, lehen da bizi, ba, prentzaurrekoak izango dituen atalak, ez? Lehenengo, e, ba, bueno, gure komunikatua irakurriko dugu, gero azalduko dugu e, gure hiru hilabete hauetan egin dugun ibilbidea, eta abiarazi ditugun ekimenak, eta gero, hirugarren parte batean, e, ba, azalduko ditugu gure ikuspuntutik momentu honetan hezkuntzak dituen gabeziak eta ba, gure langatazkan ba, punturik eh, garrantzitsuenak. Vale, bueno, basiko gara. Orduan, eh, hezkuntza helburuari zailburuari eh, gutun bat, helaraziko diogu, eta bueno, ba, ba hori, hasiko naiz, e, gutunan aldarrikatzen ditugune puntuak e, irakurtzen, Vale. Ba, bizi, e, irakasleriari lanpostuak esleitzeko prozedurari buruz. Bat, bi ikasturte hauetan zehar, ordezkaguneak sortu izan dituen akatzen ondorioz, egunero egunero, astero astero, gutako batzuk alferrik bertaratu behar izaten dugu esleitutako ikastetxetara. Hau da, lana esleitzen zaigu, urrengo egunean ikastetxetara joaten gara, eta hor esaten digute gure lanpostua ez dela existitzen beste pertsona bati ez esleitu zaiola, titularrak alta hartu berri duela edo beste dosein arraso. Gauzak horrela, gutako askok bidaian dirua gastatzen dugu, bidesaria, gasolina, lanean hasteko aukera galdu egiten dugu, eta hezkuntzak ez dizkigu eskalterik, ez bidaiaren kosturik ordaintzen. Hori gutxi balitz, gure ikerketen arabera, ordezkoen erdiak, gutxienez behin jasandu alferrik bertaratu beharra. Bi, ordezkagunea itxi eta zabaldu egiten duzue, egiten dute, hezkuntza zailburuak eta bere taldeak, arbitrarioki eta araudia urratuz. Pasaden iraiaren amalauan itxita egon zen. Horrek esan nahi du amabostean hasi behar ziren ordezkoak, amaseian hasi zirela. Hau da, egun bat gutxiago lan egin zutela eta egun bat gutxiago kobratu zutela. Horretaz gain, martxoa, apirila eta maiatzeko konfinamenduan ordezkagunea itxita egon zen. Bajan egon behar ziren irakasle askok etxetik lan egin zuten eta gutarek, gutariko irakasle askok lanik gabe geratu, geratu ginen urrengo ikasturtera arte. Hiru, gertatutakoa medio, udako bratzeko egun kopurua bere horretan mantendu zuten. Eta konfinamenduaren momentuan, ordezkapenaren zain zegoen jende asko, etzen uda kobratzeko egun minimoetara iritsi. Aurrekoetan uda kobratu bazuten ore, oraingoan ez. Horri gehitu behar zaio hiru hilabetez lan gabe geratu zirela. Beraz, gutako askok uda miseria gorrian igaro dugu. Lau. Horretaz gain, gardentasunaren mesedetan egunero egunero ordezkaguneak esleitutako lanpostuen zerrenda plazaratzeko eskatzen diegu. Vale. Orain, COVID egoeraren kudeaketari buruz. Bost, COVID errefortzuak berandu egin ziren eta horrek ezberdintasun larriak sortu ditu ordezko ongan. Ikasturtea zierako esleipenetan lanpostua eskuratu dugun asko, berrogei puntutik gorako puntuazioerekin, COVID errefortzuak baino egoera okerragoan daude, 0 amar puntu ingururekin. Ikasturtea zieran lanpostua lortu dugun askok, abendura arteko lanpostua daukagu. Aldiz, COVID refortzuek abustuaren hogeita hamarra arteko kontratua dugu. Kudeak eta kaskar hori hau batez deusestatzen dugu. Sei, titularrak amabiterdiak baino beranduago alta hartzen badu, egun horretan ordezkagunean parte hartzeko aukera galtzen dugu. Beraz, lan egun bat edo asteburua galtzen dugu lanik aukeratu ezin dugulako orain, enplegu publikoaren eskaintzaren arira. Zazpi, ez gaudea doz, bigarren eskuntzako eta lanbide eskuntzako EPE 2000-aren kudeaketarekin. Data gutxienez, hiru aldiz aldatu dute. Ekainean egitea ezinezkoa zela ikusi zenean, ustailean egiteko imintzioa amagoa egin zuten. Gero, iraiera atzeratzekoa eta azkenik, abendura atzeratu zuten sindikato, sindikatu eta hautagaion iritzia kontutan hartu gabe. Egia da, azkenean arrazoizkoena erabaki dutela. Gutxienez ekainera arte atzeratzea, baina ez gaude ados eskontu horren inguruan egindako kudeaketarekin, ez hautagaioi erakutsitako empatiarik faltarekin, empatia faltarekin, ez erabakiak hartzean erakutsitako alde bakartasunarekin. Sortzi, aurrekoarekin lotuta, azken bi oposaketetan, eskainitako lanpostuetatik asko, gehiegi, banatu gabe geratu ziren. Adibiderik esanguratsuena, DBH-ko gaztelera eta literatura espezialitatea da. EPE 2006-an, irurogeita malau lanpostutik, berrogeita bat banatu ziren. Hau da, euneko berrogeita mabost inguru. Eta EPE 2008-an, eunda berrogeita bat, bat lau bat, lanpostutik berrogeita masei, bos sei Hau da, euneko berrogei inguru, baino ezen banatu. Ez gaude bat ere ados kudeak eta horrekin. Horrek ez dauka esanka, ez bururik. Gehienek urte osoko, lanaldi osoko bakantea hartzen baitute. Horregatik, epeetan eskaintzen diren lanpostu guzti-guztiak, banatzeko eskatzen diogu eh, eskuntzari. Hori albidetzeko erramentarik badagoz. Vale, bederatzi. Horretaz gain, oposak eta azterketa eredua edo sartzeko modua berrikusi eta aldatu beharra dagoela deritzogu. Azterketa teorikoa, gehi kasu praktikoa, gehi programazioa, gehi defentsa prestatzea, guztiz ezinezkoa da jende askorentzat, mendeko per pertsonak dituztenentzat esaterako. Eta hori agerian geratzen da, urterik urte eskainitako plazen portzentaje bat utxik geratzen denean. Amar, interinok taldeak eta IEFLE taldeek abiarazitako ekimenak babesten ditugu. Jaurlaritzan berrogeita amazortzi mila eh, interino inguru gaude, gehiengoa lege iruzurpean bizigara gehiagizko behinbeineko tasunagatik. Eta oraindik lege iruzurpean ez daudenak, hemendik urte batzuetara lege iruzurpean egongo dira. Hiru urtetik gora, eskuntzan lanean gabiltzanok, ez gara aldi baterako langileak, lege iruzurraren bitartez behinbeinekotasunean mantetzen diren langileak baizik. Hori dela eta gure lanpostuak egonkortzeko benetasko irtenbide bat eskatzen dugu momentu honetan eskuntzan ordezko eta bitarteko gisa dihar dugun guztionzat. Amaika, interinoak gehiegizko behinbeinekotasunagatik lege iruzurpean gauden bitartean, epeak deitzea gaitzesten dugu. Lehen da bizi, interino horien egoera argitu beharko da, eta gero epeak deitu. Hori da kontu horrek behar duen tratamendua eta ez alderantziz. Amabi, hainbat gara urteak eta urteak eskuntzan ordezko irakasle gisa daramagunak eta gutariko askorentzat oposaketak ez dira irten bidea. Hori dela eta gutako askoren lanpostuak egonkortzeko benetasko irten bide bat eskatzen dugu. vale. orain, eskuntzako administrazioari buruz. Ama iru, aurrekoarekin oso lotuta, interinitatea euneko berrogeita bostean dago. Ulergarria da horren besteko interinitatea egotea oposaketetan lanpostuak bete gabe geratzen badira. Eskuntzako irakasle eta esitzaien portzentaje handi horrek batetik bestera saltoka ibiltzeak sekulako gainkarga eragiten du eskuntzako administrazioaren Izan ere, zenbat eta interinitate altuagoa, orduan eta lan handiagoa, nor sartu, nor irten, zenbat lan egun eta barrekin. Amalau, hain da horrela, non eskuntzako administrazioarekin edozein gauzataz hitz egiteko, goiz osoa behar izaten baitugu. Administrazioko telefonoak, beti zutan daude eta kalteak azkenean ordezko ordaintzen ditugu. Esate baterako ordezkaguneak lan egiteko, lan egiteko moduan jartzen uzten ez digunean. Ama bost. Horretaz gain, gutxienez teorikoki, ordezkagune administrazioak jasaten, jasaten zuen, edo jasaten duen gainkarga telefonikoa arintzeko sortu zen. Eta sortu zenetik, gaur egun arte gutxienez, erremedioak baino, arazoak sortu dituelakoan gaude. Beraz, ordezkagunearen funtzionamendua bir planteatu beharra dago. Langile hornik falta, amasei. Hainbat ikastetxe irakasleen faltan daude ikasturte hasieratik. eta beste askok asteak ematen dituzte ordezkoa lortu arte. Ez da harritzekoa, kontuan hartzen badugu, lanaldi murriztuekin gabiltzan erdiak lanpostu erena daukagula. Horri, irtenbide bat aurkitu beharko zaio, Hainbat astez, irakasleen faltan ibiltzea ez baita bateragarria kalitatezko hezkuntza batekin. Lanaldi murriztuak, ama zazpi. Aurrekoarekin lotuta, ordezko hautagaiok edo lanaldi osoa edo lanaldi murriztua hauta ditzakegu. Gure ikerketen arabera, eren bateko lanaldi murriztua esleitu zaigunon, euneko irurogeita bost inguruk, ez genuke lanaldi eren, ereneko lanpostu hori sekula hautatuko egokitu egin zaigu. Eta askoren ekonomia, kinka larrian jartzen dute urtero-urtero. Horregatik, lanaldi murriztu mota espezifikoak kautatu ahal izatea aldarrikatzen dugu. Esate baterako, bi erena eta erdia bai, bost zeiren, iru laurden eta erena ez, esate baterako, ez? Vale. E, ama sortzi, ez gaude lanaldi erenekin, ez lukete existitu behar, sortzireun, mila euro bitarteko alokairuekin pobrezian kokatzen gaituzte lanaldi erenek. Horretaz gain, ulertezina iruditzen zaigu irakasleen indarrak biderkatzea hain beharrezkoa den garai hauetan COVIDaren eraginpean, zein kanpo horrelako lanaldiak esleitzea. Eren guztiak, gutxienez lanaldi erdi bihurtu beharko lirateke ikastetxetako lankarga itogarria arintzeko. Guk horren alde borrokatuko dugu irakasleon lanpostuei buruz. Emeretzi, Gipuzkoako aurre eskuntza eta lehen eskuntza ordezkoen egonkortasuneza salatzen dugu. Gutako askok, laro eitamar eta egun puntorekin, abendura arteko ordezkapena bainoz dugu lortzen. Horrek sortzen duen segurtasunik esa eta orduritasunarekin. Guretzako irtenbide bat eskatzen dugu. Hogei, eskuntzako zailburu ordearen 2008ko ustaiaren amarreko ebazpenean, eskuntza laguntzako berariazko premiako ikasleei, osea HPB ikasleei buruzko informazioa biltzeko eta antolatzeko prozedura berria saldu zen, eskola inklusiboaren barruan kokatzen dena. Iraiaren batetik aurrera, ikastetxe guztietan, eskuntza premia bereziko ikasleak kudeatuko dituzten, bi zerrenda egongo dira. Bata, berritzeguneek kudeatutakoa, eta bestea, ikastetxetako orientatzaileek kudeatutakoa. Honek, ikastetxeen lankarga erabat handituko du. Izan ere, bost dokumentu bete beharko dituzte berritzegunekoa ez den zerrenda antolatzeko. Horretaz gain, pedagogia terapeutikoko irakasleen eundaka lanpostu desagertaraztea ekarriko dute. Izan ere, gaitasun handiak, dislexia, diskalkulia, TL edo TDH dun ikasleak berritzeguneko zerrenda ofizialean ez dauden bitartean, pete irakasleen laguntza ezin izango dute jaso. Ikastetxeetako orientatzaileen zerrendatik, berritzeguneetako zerrendara igarotzeko modua, ikasturte oso bat galdu egin behar dela derrigortzen du eskuntzak. Ikasturte horretan ikastetxeetako orientatzaileek euren baliabideekin, berritzeguneek egingo ez dituen evaluazio psikopedagogikoak egin beharko dituztelako. Ondoren, berritzeguneek onartu arteko denbora epea urte osora luzatzen da, edo eta onarpena ikasturte erdialdera iristen da. Guzti honek ikastetxetako antolakuntza lanetan eta pete lanpostuen horniketan suposatzen duen zentzugabekeria kontuan hartuta. Adibide gisa, ebazpen berriarekin bederatzi berrogeita berrogitamar ikasle dituen ikastetxe batean egindako kaltkuluen arabera, irukoma bost pete lanpostu galduko lirateke eta hala ikastetxe osorako bakarrik bi pete izango lirakete, lirateke. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen hezkuntza ezin da guztiz bermatu ohiko geletan peteen laguntza jaso ezin izango luketelako. Gainera, DBHB 2 mailak DBH eh, bigarren mailako hezkuntza premia berezidun ikasleek berritzeguneko zerrendara pasatzeko migrazioa ezin izango dute egin. Ebazpen berri honekin, ikasleen hezkuntza bermatzen ez denez eta irakasleon lanpostuak desagertaraziko direnez, arazo honi bere alako irten bide zentzuduna bilatzea ezinbesteko, ezinbesteko txat jotzen dugu. Irakasleon soldataren inguruan, hogeita bat, soldatei dagokienean eroste almena berreskuratzea aldarrikatzen dugu. Azken urteotan, eroste almena galdu eta galdu ibiligara eta gure soldatek eguneratzea behar dute. Honek bere biziko garrantzia du kontuan hartzen badugu gutako asko eta asko lanaldi murriztuekin gabiltzala. Eta eren eta lanaldi erdiekin gorriak ikusten ditugula bizirauteko. Hogeita bi, mintegi burutza eta tutoretza plusak lehengo egunetik kobratzea aldarrikatzen dugu. Gaur egun, mintegi burutza urte osorako bakante edo zei hilabete baino gehiagoko ordezkapenetan baino ez da kobratzen. Tutoretza kobratzeko aldiz, hilabetea osatu behar dugu. Ez gaudeados sistema horrekin. Karguak osotasunean eta lehenengo egunetik kobratzea eskatzen dugu, lana osorik egiten den bezalase. Hogeita iru, aurrekoarekin lotuta, jardunaldi murriztuan egonda, karguak bere osotasunean kobratzea aldarrikatzen dugu. Karguek dakarten lana oso osorik egiten delako. Hogeita lau, Horretaz gain, karguak banatzen ez direnean eta pertsona batek bi kargu betetzen dituenean, bi plusak kobratzea aldarrikatzen dugu. Adinagatik murrizketak, hogeita bost. Irurogei urtetik gorako ordezko, bitarteko eta laboralek, adinagatik murrizketa izateko eskubidea dutela aldarrikatzen dugu. Momentu honetan, karrerako funtzionarioek baino ez dute eskubide hori eta ez zaigu bidezkoa iruditzen. Eundalarogeita hogeita bost, 2000-amar itzarmenak, irurogei urtetik gorako dosente guztiek, ikasleekin saio lektiboetan ereneko murrizketa egiteko eskubida dutela esartzen du. Baina hau ez da inondik inora betetzen. Eta azkenik, lomlo eren inguruan, hogeita zei, ez gaudea doz lanbide eskuntzako irakasle teknikoak desagrarastearekin. Desagra Bueno, esan beharra dago, ez daukagula argi, zertan geratuko den asunto augustia, ze, bueno, badirudi, sindikatuek, eh, era desberdinean, <laughs> interpretatu dugula, edo ideiak desberdinak ditugula kontu honen inguruan, baina guk, badazpada, esaten dugu, ez gaudela ados, lanbide eskuntzako irakasle teknikoak desagertaraztearekin, irakasle teknikoak behar beharrezkoak dira, ez du zentzurik esaterako tornoa erabiltzen ingeniaritza ikasketak dituen irakasle batek irakastea. Tornoa nola erabili, irakasteko irakasle tekniko bat behar da, mekanizatuan formatua, formakuntza teknikoa eta praktikoa duena. Lege horrek proposatutakoa ez dauka esanka, ez bururik. Eta uste dugu Eusko Jorlaritzak eta Euskal Alderdi politikoek badutela zer esan eta zer defendatu lege berri horren arira. Bueno, eta hori da, hori izan da euskerako partea orain hainizek gaztelerazko bertsioa irakurriko dugu. Eh, aurkezpena eingo dut berriro. Eh, es, ba, bai desu modua. Bueno, eh, som, somos el colectivo Interina en Greba. Ah, bai. Igual urbiago. Hor. Somos el colectivo interino en greva. Este colectivo está formado por profesoras y educadoras interinas de la red pública de la comunidad autónoma vasca. Tenemos dos objetivos principales, denunciar la precarización que sufre nuestro trabajo y, en consecuencia, la educación pública de la comunidad autónoma vasca y procurar una solución consensuada entre todos los agentes que participan en educación. Por ello, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas en los últimos meses, siendo una de ellas, hacerle llegar esta misma carta junto con una recogida de firmas que estamos haciendo en todos los, centros eh, a, Escuncha Saila. Bueno, quienes firmamos esta carta queremos transmitir lo siguiente. Con respecto al procedimiento para adjudicar puestos de trabajo al profesorado, primero, durante los últimos dos cursos, debido a los problemas de funcionamiento de la aplicación de Ordescagunea, todos los días se nos adjudican puestos de trabajo que luego resultan no existir ya sea porque se nos ha adjudicado el mismo puesto a dos personas o por cualquier otro motivo. Así, muchas de nosotras nos vemos obligadas a gastar dinero en el viaje. Para nada. Peaje, gasolina, etc. Perdemos la oportunidad de empezar a trabajar ese día y educación no nos paga los gastos ni los daños ocasionados. Por si eso fuera poco, según nuestros datos, al menos la mitad de las sustitutas ha padecido al menos una vez esta situación. Dos abren y cierran Ordescagunea a su antojo, de forma arbitraria e irregular. El pasado 14 de septiembre, víspera de la huelga del 15 de septiembre, se mantuvo la plataforma cerrada. Eso significa que aquellas profesoras sustitutas que íbamos a empezar a trabajar el día 15, tuvimos que hacerlo el 16, por una decisión arbitraria e irregular. Es decir, se nos privó del derecho a trabajar y cobrar ese día. Además de eso, durante el confinamiento de los meses de marzo, abril y mayo se mantuvo Ordezcagunea cerrada. Muchas profesoras que debían estar de baja fueron obligadas a trabajar desde casa y muchas de nosotras nos quedamos sin trabajo hasta el próximo curso. Tres, Decidieron mantener la cifra mínima de días trabajados para cobrar el verano en 165 días. Y aquellas interinas que al comenzar el confinamiento se encontraban a la espera de conseguir un nuevo puesto de trabajo no pudieron llegar a esa cifra mínima. En años posteriores, en años anteriores, perdón, sí que habían llegado, pero este año no, y no se hizo ningún tipo de excepción, en un momento excepcional como lo es una pandemia. A eso hay que sumarle que muchas de nosotras nos habíamos quedado sin trabajar tres meses por la decisión de cerrar o descagunea, y por tanto, muchas, demasiadas, hemos pasado el verano en la miseria. Cuatro, por otra parte, en beneficio de la transparencia y la equidad a la hora de adjudicar las plazas, le pedimos que se publique una lista de los puestos de trabajo adjudicados cada día. Con respecto a la gestión de la situación del COVID. 5. Los refuerzos COVID se hicieron arbitrariamente y tarde. Esto ha ocasionado un reparto nada justo de los puestos de trabajo. Muchas de quienes lograron su puesto de trabajo en las adjudicaciones de inicio de curso, con puntuaciones superiores a 40 puntos, han logrado puestos de trabajo para unos meses en jornadas reducidas mientras que muchas interinas hemos logrado en octubre, una vez iniciado el curso, con pocos puntos, eh, plazas COVID en jornada completa que van a durar hasta final de curso, hasta el 30 de agosto. Rechazamos de forma unánime y contundente la tardanza, la tardanza en la incorporación de los refuerzos COVID en tiempos de pandemia, así como las desigualdades que ha generado. 6. Si él o la titular toma el alta más tarde de las doce y media, perdemos la oportunidad de participar ese mismo día en Ordescagonea, a pesar de que sea nuestro último día. Por lo tanto, perdemos un día entero de trabajo o incluso todo el fin de semana, porque ese mediodía no podemos escoger ninguna plaza. Con respecto a la oferta de empleo público. Siete. No estamos de acuerdo con la gestión de la OPE 2020 de educación secundaria y formación profesional. Han cambiado la fecha al menos tres veces. Cuando se vio que iba a ser imposible hacerla en junio, amagaron con hacerla en julio, luego de atrasarla a septiembre, y al final la atrasaron a diciembre sin contar con la opinión ni de los sindicatos ni de las candidatas. Al final ha imperado la lógica y han tomado la sensata decisión de retrasar la OPE por lo menos hasta junio. Pero no estamos de acuerdo ni con la gestión realizada sobre este tema, ni con la falta de empatía mostrada hacia las candidatas, ni con la unilateralidad a la hora de tomar dichas decisiones. 8. Ligado al anterior, en las últimas dos oposiciones, muchos de los puestos de trabajo ofertados, demasiados, se quedaron sin cubrir. El ejemplo más alarmante es el de la especialidad de lengua castellana y literatura de secundaria. En la OPE de 2016, de 74 puestos de trabajo, solo se repartieron 41, en torno al 55%. Y en la OPE de 2018, de 141 plazas, solo se repartieron 56, un 40%. No estamos para nada de acuerdo con esta gestión. No tiene ni pies ni cabeza no fijarnos en puestos que la inmensa mayoría de estas candidatas cogemos vacante todos los años. Por lo tanto, pedimos que en las oposiciones se repartan todos los puestos que se ofertan y que habiliten las herramientas para posibilitarlo. 9. Además, creemos que es necesario revisar y cambiar el modelo de oposición o la forma de entrar al cuerpo de profesoras. Un examen teórico más una parte práctica más la programación más preparar la defensa es totalmente inviable para muchísimas de nosotras. Para todas las que tenemos personas dependientes a nuestro cargo, por ejemplo. Y esto resulta evidente cuando año tras año quedan plazas desiertas en las oposiciones. Diez. Respaldamos y apoyamos las iniciativas de Interin Octaldeac y Ayefle. Entre todas las administraciones del Gobierno vasco somos unas 58.700 interinas las que vivimos en fraude de ley por exceso de temporalidad. Y no nos olvidemos de las que aún no están en fraude de ley, pero lo estarán de aquí a pocos años. Las trabajadoras que llevamos más de tres años en educación no somos trabajadoras temporales, sino que se nos mantiene en un exceso de temporalidad de forma completamente arbitraria por medio de un fraude de ley. Por ello, pedimos una solución real para fijar a todas las sustitutas o interinas que estamos trabajando en educación en este momento. 11. Rechazamos convocar oposiciones mientras las interinas no nos encontremos en fraude de ley por exceso de temporalidad. Primero habrá que aclarar la situación de todas esas interinas y luego, una vez solucionado ese tema, convocar oposiciones. Ese es el tratamiento que requiere este asunto y no al, y no al revés. 12. Somos muchas las que llevamos años y años en educación trabajando como profesoras interinas. Y para muchas de nosotras las oposiciones no son una salida. Por ello pedimos una solución real para estabilizar nuestros puestos de trabajo. Con respecto a la administración del Departamento de Educación. 13. Muy ligado al anterior, la interinidad está en el 45%. Es comprensible si año tras año en las oposiciones se quedan tantas plazas vacías. El hecho de que un porcentaje tan elevado de profesoras estemos saltando de un puesto a otro supone una gran carga de trabajo para la Administración, ya que tiene que gestionar todos esos cambios de personal, entradas, finiquitos, contrataciones, etcétera. 14. Tanto es así que para hablar por teléfono con la Administración para solucionar cualquier tema solemos necesitar toda la mañana. Los teléfonos de la Administración están que echan humo y al final el pato siempre lo pagamos las interinas. Cuando Ordescagunea no nos deja ponernos como disponible, por ejemplo. 15. Además, Ordescagunea se crea con la intención de aligerar la sobrecarga que suponía el andar llamando todo el rato. Hasta el día de hoy, más que remediarlo, consideramos que ha generado muchos problemas, puesto que todos los días hay errores que enmendar, ocasionados por la plataforma. Por ello, consideramos indispensable replantear el funcionamiento de Ordescagunea. Respecto a la falta de personal, 16. A muchos centros de la red pública vasca les faltan profesores desde inicio de curso y muchos otros tienen que esperar varias semanas hasta que llega la sustituta. No nos asombra que haya semejante falta de personal si tenemos en cuenta a toda la gente que trabajamos a un tercio de jornada. Hay que buscar una solución, puesto que estar varias semanas sin profesor no es compatible con una educación de calidad. Jornadas reducidas. 17. Las interinas, a la hora de escoger el tipo de puesto a los que queremos acceder, solo podemos elegir entre jornada completa o reducida, lo cual abarca desde un tercio hasta cinco sextos. De acuerdo a los datos que hemos reunido, en torno a un 65% de las interinas que trabajamos a un tercio de jornada jamás hubiéramos escogido ese tipo de reducción. En la mayoría de casos se nos ha adjudicado de oficio y ese tipo de jornada pone nuestra economía en una situación muy grave. Por ese motivo, pedimos poder elegir específicamente el tipo de jornada reducida que se quiere. 18. Por, por, otro lado, no estamos de acuerdo con los tercios de jornada. No deberían existir, puesto que nos colocan en una situación de pobreza con alquileres e hipotecas que en el mejor de los casos no bajan de los 800 euros. Además, en estos tiempos en los que multiplicar los esfuerzos educativos es tan importante, tanto en la pandemia como fuera de la misma, no nos parece lógico que se tenga tanta gente contratada a un tercio, cuando podrían estar ayudando en los muchos proyectos que hay en los centros, reforzando las guardias, etc. Por ese motivo, creemos que todos los tercios de jornada se deberían de, convertir en medias jornadas, para ayudar a aligerar la, carga de trabajo eficiente que hay en la inmensa mayoría de los centros. Con respecto a los puestos de trabajo de las profesoras interinas, 19, denunciamos la falta de estabilidad de las, sustitutas de infantil y primaria, sobre todo de Guipúzcoa. Muchas de nosotras con 90 y 100 puntos no logramos más que sustituciones hasta diciembre, con la falta de seguridad y la incertidumbre que supone. Pedimos una solución. 20. En la resolución del 10 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación se comunicó el nuevo procedimiento para la recogida y organización de la información sobre el alumnado de necesidades específicas y apoyo educativo, el cual se sitúa dentro de la escuela inclusiva. A partir del 1 de septiembre, en todos los centros se pasará a tener dos registros de alumnado con procedimientos diferentes. Uno de ellos gestionado como hasta ahora por el Berrichegune y otro gestionado por las orientadoras de los centros. Esto va a aumentar considerablemente la carga de trabajo de los centros, ya que tendrán que completar cinco formularios para organizar el registro del centro. Y además de aumentar la carga de trabajo, va a suponer la desaparición de un montón de puestos de trabajo de pedagogía terapéutica, puesto que el alumnado con altas capacidades, dislexia, discalculia, TL o TDH, no estarán incluidos en el registro del Berrichegune y no podrán recibir el apoyo educativo de los y las por si esto fuera poco, el tránsito de la lista del centro a la del Berrichegune, según lo establecido por la resolución, debe durar como mínimo un curso. Es decir, supondrá para los estudiantes la pérdida de un curso, ya que serán las orientadoras de los centros, con sus escasos recursos, quienes se encargarán de hacer las evaluaciones psicopedagógicas pertinentes. Una vez hecha y enviada la valoración psicopedagógica, el tiempo de tramitación por parte del Berrichegune se prolongará hasta un año en la mayoría de casos y en otros casos la resolución favorable llegará a mediados de curso, con el consiguiente trastorno que ello supondrá para la organización de los centros y la provisión de personal PT. A modo de ejemplo, hemos hecho el siguiente cálculo. Con la nueva resolución, en un centro de 950 alumnos y alumnas se perderán 3,5 puestos de trabajo de pedagogos y se dispondrá únicamente de dos PETES para todo el centro. La atención educativa a este alumnado no se podrá garantizar dado que no podrán recibir la atención específica por parte de las PETES en sus aulas preparadas para ello. Además, el alumnado de segundo de la ESO con necesidades específicas no tendrán derecho a pasar al registro del Berrichegune. En definitiva, con esta nueva resolución no se va a garantizar una atención educativa adecuada para el alumnado de necesidades específicas y van a desaparecer muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, consideramos indispensable y urgente dar una solución sensata y justa a esta grave situación. Con respecto a los sueldos del profesorado, 21. En cuanto a los sueldos, reivindicamos recuperar el poder adquisitivo perdido. En los últimos años, nuestro poder adquisitivo no ha hecho más que reducirse y nuestros salarios deben ser revisados. Esto último resulta aún más urgente si tenemos en cuenta que muchas de nosotras no llegamos a fin de mes con nuestro tercio o nuestra media jornada. 22. Reivindicamos cobrar los pluses de jefatura, de departamento y tutoría desde el primer día. Hoy en día la jefatura de departamento solo se cobra en el caso de lograr vacante de todo el año o realizar una sustitución de seis meses o más. Para cobrar el plus por tutoría tienes que completar un mes. No estamos de acuerdo con ese sistema. Reivindicamos nuestro derecho a cobrar los cargos en su totalidad y desde el primer día. De la misma forma en que nosotras realizamos en su totalidad el trabajo ligado a cada cargo desde el primer día. 23. Unido al anterior, reivindicamos nuestro derecho a cobrar los cargos en su totalidad pese a trabajar en jornada reducida. Si el trabajo que supone el cargo se cumple al completo, se ha de cobrar al completo y no una parte. 24. Por último, cuando los cargos no se reparten y una persona ostenta dos cargos al mismo tiempo, reivindicamos cobrar ambos pluses. Respecto a las reducciones por edad, 25. Reivindicamos el derecho a que todas las profesoras sustitutas, interinas y laborales tengan derecho a reducción por edad. En estos momentos es un derecho exclusivo de las funcionarias de carrera y no nos parece ni justo ni lógico. El convenio 185-2010 establece que todas las docentes tienen derecho a reducir en un tercio sus sesiones lectivas con alumnado, pero esto no se está cumpliendo. Con respecto al la 26, no estamos de acuerdo con esta ley que discrimina a, las profesoras técnicas de formación profesional. Las profesoras técnicas son esenciales. No tiene ningún sentido, por poner un ejemplo, contratar a un ingeniero para impartir unas prácticas de torno. Para enseñar a utilizar un torno es necesario una profesora técnica con, con su correspondiente formación práctica en la utilización del mismo. Lo propuesto por dicha ley a este respecto no tiene justificación alguna aparte aparte de que no es nada clara. Y creemos que el Gobierno vasco y los partidos vascos tienen mucho que decir ante esta injusticia. Vale. Bueno, vale. <laughs> Ba, hori izan da guztia komunikatuari dagokionean, orain jarraituko dugu e, ba, bueno, gure ekimena abaurkesten, orain e, azken hiru hilabeteetan abiarazitako ekimenak. Eta gero, ba, denbora badaukagu, azalduko ditugu guk ikusten ditugu, hezkuntzak dituen gabeziak, eta bueno, gure, gure langatazkaren puntu, puntu gogorrenak edo puntu importanteenak. Vale? Eh, como he dicho, ya hemos leído el comunicado, <clears throat> ahora vamos a seguir con una parte en la que vamos a explicar las iniciativas que hemos llevado a cabo en los últimos tres meses, desde la formación de de interino en greba y luego ya por último vamos a explicar pues las problemáticas y, el, conflicto laboral que desde nuestro punto de vista, los puntos más importantes. Bueno, ba, hori esan bezala, EAEko eskuntza publikoko saspireun dairurogeita bat irakasle eta zitzaiek osatzen dugu, bai, eta bueno, gara espezialitate guztietakoak, aurre eskuntza, lehen eskuntza, DBH, batxillergoa, lanbide eskuntza eta bar. Bale, e, gure helburuak, bueno, lehen bi aipatu ditugu, baina berez lau dira, horrela oso asko labur bilduta, lehenengoa gure lanak eta ondorioz eskuntza publikoak pairatzen duen prekarizazioa salatzea, bi, irakasleriaren mobilizaziorako grina eta langile konsientzia pistea, Iru, interinoen eta eskuntza publikoaren eskubideen alde borrokatzea, Eta lau, hezkuntzan esku hartzea dugun eragile guztion artean irtenbide bat bilatzea. Vale. <clears throat> Eta orain ba, azalduko dizuet, orain arte egindakoa. Bueno, interinoen greba Facebookeko horria sortu dugu, hori da gure zentralita nolabait esateko, bai, hor publikatzen ditugu gure kontuak, eta bueno, hor, ba, materiala edo, e, nola da, edukiak sortzen ditugu astero-astero, Eta, bueno, ja, da irurogeita bat kide gara, eta, bueno, hori e, asterik aste, asten doa zifra hori. Bi, e, eh, interin, eh, aldarrikapenak drive karpeta. Drive karpeta bat sortu dugu, eta bertan e, lan asko ari gara garatzen. Bai, e, eta, bueno, aurrera eramaten ari garen guztia, sindikatu entzat eskuragarri dago, hau da, gero nahi baduzue, ba, e, esaiguzue zuen e-mail bai, gure helburuetako bat da, ba, e, guk egiten are garen guztiaren e, guztia, ba, zuek ere jakitea, bai? Eta, eta horretarako, e, hori, sarbide zuzena eta inolako trabarik gabe izatea. Vale. Eta horrela, ba, langile, langile sindikatu komunikazio bideak errastea pixka bat. Vale, e, bueno, ba, gure lehenengo sorkuntzetako bat izan zen, interinoek jasandako aldrebeskerien egunerokoa. Eguneroko bat sortu dugu, hor dago, e, interinoen aldarrikapenak izaneko karpeta horretan, eguneroko horrek e, eh, oita bost, oita zei horri bueltan ditu, putadas beteta, eta, bueno, ba, ez dakit, behar bada aurten, ba, ez dakit, irurogei edo larogei bat horri beteko ditugu gertatzen zaizkigunekin. Bale, egunero egunero, astero astero betetzen doa, eta informazio hori guztia, esan bezala, eskuragarri dago, nahi duen ororentzat, eta nahi, duen orok, e, ba, bete dezake eguneroko hori, ba, guk ere, ba, bueno, jakinaren gainean egoteko, ze gertatzen den, eta, eta hori. Ba. Gero, e, ordezkoen batzarra, atala, sortu genuen argiako plazan, momentu honetan e, artikulo bat bakarrik baino ez dago hor, gure gure intentzioa da ba, hori ematen diguten e, ba, hori e, nola esango dugu ba, aukera hori ba bueno pizka, pizkanaka pizkanaka betetzea eta bueno hortik pasatu ginen e, Euskal Herri mailako edabideetan plas, artikuluak eta elkar, elkarrizketak plazaratzera bai bi artikulu plazaratu ditugu Euskal Herria Euskal Herri mailako edabideetan argian plazaratu genuen, bueno, e, arrazoizko erabaki hori hartu baino lehen, e, asko eta asko oso kezkatuta geunden e, oposaketarekin, eta orduan ba, artikulu hori publikatu genuen. Jaurlaritzarik basatiena, eperik trampatiena. Gero berrian COVID errefortzuak orain hori e, plazaratu genuen, zer gehiago, hiru elkarrizketa egin ditugu, irola irratian egin genuen elkarrizketa bat, gero e, Juanjo Basterrarekin eta sare antifazista e, eh, webgunean e, publikatzeko elkarrizketa luze bat egin ziguten, eta gero eguzki, eguzki irratean, e, iruñako eguzki irratean beste elkarrizketa bat egin dugu. gero gure beste lorpenetako bat <laughs> da ordezkoen batzarrak egiten ditugula hiru asterik behin. Iruazterik behin mit plataforman biltzen gara, amar, amabost, hogei bat pertsona, eta Eta bueno, hor gure eskubideen alde borrokatzeko zer egin eztabaidatzen e, ibiltzen gara. Eta bueno, erabakiak hartzen ditugu esate baterako hau e, batzar horietan e, hartutako erabakietako bat da, prentzaurreko hau. Vale. Eta bueno, gero bebai, importantea da ba, bebai, elkarri babes pizka bat e, ematea bizi dugun e, egoera honetan, ez? Vale. Horretaz aparte, eh, beste eguneroko bat, zabaldu dugu, deitzen dena lehenengo egunetik betetzen ez diren ordezkapenak, ikastetxeen eguneroko bat, eta hori zabaldu nahi dugu, eta horrela, ba, mm, kontabilidade zehatz bat izatea, edo jakitea zehatz mehatz, urtero, urtero, zenbatetan, ez den lehenengo egunetik betetzen e, ordezkapena. Eh? Hori jakiteko, hori zabaltzen ari gara momentu honetan. Gero, ba, bueno, hainbat ikerketa eta galdetegi abiarazi ditugu, esate baterako <clears throat> zenbat jende dago murriztuekin, ba, ezin eskoa da, jakitea, zenbat jende dagoen e, murriztuekin, edo igual, zuek bai jakingo duzue. Guretzat momentuz imposible izaten ari da, baina, bueno, gu, saiatu gara, jakiten. Vale. E, gero, epeetan banatu gabeko lanpostuak, ikerketa bat e, abiarazi, abiarazi dugu horren arira, jakin nahiko genuke, ia e, azken amar urteetan e, utxi geratu diren lanpostuak e, gehiagora joan diren edo ez, ia tendentzia goranzkoa izan denara ez. E, momentuz, e, lengua kasteiana eta euskera bakarrik hartuta, e, gure, bueno, dirudi, ba, tendentzia goranzkoa izan dela. Gero eta lanpostu gehiago utxi geratzen dilera e, oposaketetan. E, gero alferrikako bertaratzen inguruko galdetegi bat egin dugu, bai, gero datuak emango ditugu horren inguruan, EPE 2008 autagaia galdetegia ere abiarazi genuen, datu oso esan, esan guratxuekin, EPE 2008 epaimaikideen e, eh, galdetegia, jakitearen epaimaikideek zer uste zuten, bueno, ja, ba, bueno, zentzuzko eh, erabakia hartu dute, baina orain dela hilabete bat, ba, jende asko oso kezkatuta zegoen, ez? Ez bakarrik hautagaiak, baizik eta ba, ba, e, adin jakin bateko e, epaimaikideak eta eta horrela. Vale. Eta gero beste gure azken e, asmakizuna, <laughs> intrusio, intrusismo galdetegia da. Bai? Eta hortik ere, hainbat datu interesgarria, atera zaizkigu. Vale, Gero, ba, gure ekimen hau daukagu, bueno, hor dauzkagu e, gutuna, bueno, gutuna hemen daukagu bebai, gutuna eta sinadura bilketa, gero bukatzen dugunean, ba, bueno, e, eskertuko genizueke sinatzen baduzue. Eta, eta hori, hori abiarazi dugu, gutuna hau prestatzea, asalduz, ados ez gauden e, guztia, bai, e, bueno, edo, edo, hori, e, guk eh, aldarrikatzen ditugun gauza guzti guztiak helarazi nahi dizkiogu eh, hezkuntza e, zailburuari, eta horrekin batera, ba, mila, sortzireun, mila sinadura bueltan, ba, hori, lortu nahi ditugu, bidaltzeko, fizikoak, eh? e, Orduan hori, ba, besterik gabe, esango diogu eskuntza zailburuari ez gaudela ados, eskuntza, eskuntzaren kudeaketarekin, eta, bueno, e, ordezkok E, eh, hainbat aldarrikapen dituguna ditugula funtseskoak direna, duintasun gutxagatik, horien alde borrokatuko dugula, esango diogu, eta, bueno, berarekin batzartzeko eskatuko diogu. Bueno, sinadura bilketa gomentu honetan eh, martxan da, amasei sinadura biltzaile, biltzailei esker, EAeko ikastetxetatik sakabanatuta daude, eta gero, bueno, sinatzeko zugandik hurbilen dagoen sinadura biltzailea Facebook bitartez kontaktatu dezakezu. Gero azalduko dizuegu nahi, nahi izan ez gero. Vale, e, eta horren hasiko gara EAEko hezkuntza publikoko problematikak eta interinoen lan gatazka saltzen. Bueno, e, hau orain gutxi gehitutako punto bat da, bai, ze, hau, da da urgentziasko puntu bat, bai? Zero, politikari profesionalek musutruk edo zein tontak eriri babesa emateko duten ahalmen ia mugagabe. Hori da gure lehenengo <laughs> problemetako bat, bai? Eta hori ikusten da, lomloe, e, eh, ba bueno, lomloek benbeineko lan, lanbidezkuntzako irakasle teknikoak kalera botan nahi dituela, ez dakigu oraindik zein bat irakurketa desberdin daude, baina, baina hori. E, kontua da, lanbide eskuntzako hainbat irakasleren e, lanpostuak edo, edo, edo fu, e, karrerako funtzionariak e, bihurtzea edo, bueno, beraien egon kortasuna kinkalarrian dago gela, bale? Bale, gero gure lehenengo arazo edo arazo nagusiena gehiagizko benbeineko tasuna da, bai, hor dauzkagu, ba, mia bederatzi den dalaro geita meretzi, iruro geita mare zuzentaraua, zuzentarau mitikoa, E, eta gero, Europar Batasuneko Justizia Ausitegiaren 2008ko martxoko eta eraileko sententzia dauzkagu. Bai? E, bueno, gure iritziz, lanean hiru urt, bueno, gure iritziz, eta gero, eh, sententzia eta zuzentarau e, honen iritziz, edo esarritakoaren arabera, lanean hiru urte baino gehiago, eman dugunok, lege iruzurpean gaude, gehiagizko, benbeinoko tasunagatik. Hori izango litzateke gure lehenengo, ba, bueno, problematika larrienetako bat, ez? Eh? Bueno, interinok taldea dio, dioenaren arabera, igual zuek beste daturen bat izango duzue, baina, bueno, berrogeita mazortzi mila, eh, langile inguru, gabiltza administrazio publiko guztietan, ba hori, lege iruz urtean, Gainera, e, beti interinok taldea dioenaren e, arabera, eaek tasarik handiena dauka administrazio publiko guztien artean euneko hogeita mazortzi koma zazpi. Eta gero, ba, eskuntzaren benetako gehiagikeria zer zifratan dagoen ezin jakin. Ez dakit, igual zuek jakingo duzu, baina guretzat momentu zinposiblea da jakitea, ia ze zifratan gauden, ze portzentaitan gauden, eta lege iruzur horrek, ba, bueno, nolako edapena duen, ez? Bale, e, orain, e, hasiko gara, ba, ordezka eragindako alferrikako bertaratzeak eta aztertzen. Bueno, guk egin genuen e, ikerketa bat, galdetegi bat egin genuen, eta bueno, hemen ikusten da, ba, bueno, egin genien galdera bat, bertatu alzaizo inoiz ikastetxera alferrik e, joan behar izatea, alferrik lanean ezazteko, ez? Eta, bueno, gure galdetegi horretan, ba, erantzuna izan zen, erdiari, euneko berrogeita merrak, baietz erantzun zuela. Gero, e, galdetu genuen, e, ba, bueno, zergatik gertatzen dira e, alferrikako bertaratze horiek, ez? Eta, bueno, denetarik daukagu, e, euneko, euneko, a ber, nondik hasiko naiz, urdinetik, euneko hogeita biko mabik esan zuten, bi pertsona edo gehiagori lanpostu bera, bera esleitu zaiela, ez? Gero, e, euneko amaseiko batek lanpostuak ez ditu ordezkagunean edo esleipenetan esartzen ziren ezaugarriak betetzen. Gero, euneko hogeita zazpiko mazortzi batekin, esleitutako lanpostu horretan langile titularrak ez du bajarik hartu. Hori ere gertatzen da, joan behar izatea, nola, baina noren ordezatoz, ez baina pertsona honek ez du bajarik hartu. hori gertatzen da. Gero, alferrikako gertaratzea pairatu dutenek erantzuteko. zenbat aldiz gertatu zaizu. Bai, ba, behin gertatu zaio, euneko irurogoita zeiko mazazpiri. Bale? Baina birritan, egoera hori, jasan behar izan dutenak, euneko hogeita zazpiko mazortzi. Bai, beti ere, gure ikerketen arabera. Bale. Alferrikako gertaratzeak noiz gertatu ziren, eta hau oso esanguratsua da. Bai, e, lehen da bizi, euneko irurogeita bat koma bat batek esaten du alferrikako bertaratzea 2008ko irailetik aurrera gertatu zela. Hau da, ordezkagunea martxan jarri zen momentutik aurrera. Osea, que hori ikusten da, behar bada ordezkaguneak alferrikako bertaratze gehiago sortzen dituela lehen telefonoz deitzen zutenean baino. Eta gero, euneko amazortziko batek dio, bai, 2008ko iraia baino lehen, bai, 2008ko irailetik aurrera. Osea, birritan gertatu zaie, osea, ordezkagunea baino lehen, ordezkagunea, eta beno, Eta bakarrik, euneko geita bi batek, esaten du 2008ko iraia baino lehen gertatu zitzaiela e, alferrikako bertaratzea. Bale, e, orain, ba, bueno, beste, gure beste eh, arazoetako bat da lanaldi murriztu gehiegi lanaldi murriztu egiak, osea, esan duguna, ez, erenak, e, langile eta falta, ze azkenean hainbeste jende dago eren batekin, non azkenean jendea falta da. Eta e, askoren kasuan egoera ekonomiko prekari. Vale? E, gure galdetegiaren arabera, beti ere, e, euneko laro iruko mairuk erantzuten du, bai, lanaldi murriztuan dagoela lanean. Bai, gero, e, lanaldi murriztuan lanean daudenen artean, euneko berrogeita bederatzi koma bat eren batekin dabil. Bai, osea, e, lanpostu, lanaldi murriztuan dabiltzanen ia erdiak, eren batekin ari dira lanen. Osea, horrek esan nahi du, ere, e, ba hori, <laughs> lanaldi murriztuan dabiltzanen erdiak, e, ba hori, egoera ekonomiko oso larrian daudela, gaur eguneko ba, alokairuak eta hipotekak eta, eta bar kontuan hartzen baditugu. Euneko amaseiko malau dago lanaldi erdian eta euneko gehieta bost koma bost bi Bai, gero iru laur den oso gutxi eta euneko saspiko ma iru e, bost eireneko lanaldian. Gero galdera hau oso esan guratxua da. Gure galdetegi honetan galdetu genien. Zure lanaldi murriztu horretako soldatak bizitzeko beste ematen dizu? ba, euneko irurogeita batek esan zuten esetz. Bai? Eta erantzuna da, ez, beste zerbaitetan egin behar dut lan, ez, eskerrak, aurrezkiak eta familia ditu da. <laughs> vale, orduan, hori, bakarrik euneko gehieta zazpi, koma sortzi edo koma bederatzi batek esaten du, bai, bizitzeko beste ematen diola. Bai, nahiko adierazgarria da hori. Bueno, honekin jarraituz, badibide bat, e, bueno, hautatu dugu, bueno, soldata DBH-en, ereneko jardunaldian, gero hori aldatu daiteke, segun eta retentzioa zenbatekoa den, baina, zazpireun berrogeita lau, berrogeita iru euro. Eta batez besteko alokairua EAN, beti ere EMA erakunde horren arabera, zeireun da irurogeita zazpi eurotan dago. Orduan, e, lanaldi erenarekin jendea pobrezian dago. Vale. Eta gero, azken e, ondorioetako bat, beti ere gure iritziz, <laughs> urtero urtero ordezkorik gabea hainbat astetan biziraun behar izaten duten ikastetxeak. Eh? Eta hor jartzen dut, ikertzeke. Ikusiko dugu nola, baina e, horren inguruan behar bada ikerketa bat egin daiteke, jakiteko ia erlazio gure iritziz bai, baina momentuz hipotesia da, ez? Erlazio bat ote dagoen, hainbeste e, lanaldi eren, hainbeste lanaldi murriztu, eta orduan zerrendak utxik egotearekin. Bale, laugarren kontua, intrusismoa, gaizki profilatutako afinitateak, eta horrek eragiten duen eskuntza kalitaterik eza. Bale, intrusismo galdetegia egin genuene, genuenean, galdetu genuen, noizbait gertatu alzaizu espezialitatekoa, zure espezialitatekoa ez den ikasgai bat eman edo eginkezun bat bete behar izatea? Ba, euneko berrogeita zei koma bederatzik, baietz erantzun zuen. Osea, ia, e, jende eh, erdiari gertatu zaio, ba, ez dakit, zentro batetara llegatzea eta matematikakoa izatea eta benga, musika ematera eta horrelakoak, ez? Bale, gero, zure espezialitatekoa ez den ikasgaia behartuta irakatsi behar izan zenuen, alazuk hautatuta. Bale, ba, kasurik gehienetan, bai, kasurik gehienetan, behartuta izan da. Euneko geita zeiko mazazpi batek, behartuta, bere espezialitatekoa ez den ikasgai bat, irakatsi behar izan du, edo bere eginkesuna ez den zerbait, egin behar izan du. Bale, orduan hau, oso normalizatuta dago. Vale. Gero, ba, bueno, zergaitia galdetzerakoan, ba, denetarik agertu da, ez? Zergaitik e, behartu zizuten zure espezialitatekoa ez den, e, zera, iraka, e, irakasgaia irakastera? Ba, denetarik. Euneko berrogei baten, ba, zuzendaritza taldeak horrela erabaki zuelako. Euneko hogei, hogeita zei, koma zazpi baten, ordezkapena, ordezkapenaren, esleipenaren zehaztasunetan, ez ziren eman beharreko ikasgaiak zehazten. Hau askotan gertatzen da, ez? Bale, e, eh, euneko amairu komairu eh, baten e, administrazioak behartuta egin duen, eta, bueno, gero, euneko gehi baten, ba, beste dozein arrazo. Ha, hori ja, kasuistikak milaka izango dira. Bale, e, guztira gutxi gora bera eta zerbitzu guztia gehituta zenbat hilabete eman dituzu zure espezialitatekoak ez diren ikasgaiak irakasten. Ba bueno, hor gen euskan aukera, ez? Bat iru hilabete arte, euneko hogeita mairu batek, ez? Baina gero, joaten baldin bagara, zazpi amabi hilabete, hau da, urte erdi edo geniago, bai, urte erdi e, urte bater arte, euneko hogeita mairu koma batek, bale? Euneko hogeita mairu koma iruk, Bai, urte erditik, urte betera, egin dute beren espezialitatekoa ez den irakasgai bat irakasten. Eta gero, e, euneko gaita zazpi batek, bi urtetik gora eman du bere espezialitatekoa ez den e, irakasgai bat irakasten. Vale, Gero beste galdera bat egin genuen, irugarren erantzkinak e, eh, plaza kondo profilatuta dituen ala ez, bueno, e, oso adierazgarria da, ez? Zure esperientzia gatik, irugarren erantzkinak esarritako titulazio espezializazio baliokidetzak zuzenak aldira, ez nago bat ere ados, edo guztiz bale? Bat izango litzateke ez nago ados, eta bost, guztiz nago, irugarren erantzkinarekin. Ba ikusten da, ez? Hor, erantzuna. Ba, jendeak ez dauka oso argi, irugarren eranskinak ondo esartzen dituen baliokidetzak e, ikasitakoa eta, eta irakatsi beharrekoaren artean, ez? Bale. Bai, honekin ezak bertatu den. Ez da ikusten, hori da. Bueno, bost, autismoa edo langileriari eta sindikatuek aldarrikatut, aldarrikatutako horori musin egitea, sindikatuak mespresatzea eta bar. Hori da, daukagun arazo larrietako bat, ez? Eta hori ikusi zen esate baterako ikastetxetara itzulera doztua e, egin behar zenean, maiatzetik, sindikatuetatik esaten, beitu, ezer gaitezen, antolatu dezagun covid refortzuak e, augustia egin dezagun, eta, bueno, azkenean greba bat egin behar izan zen, iraiaren e, amabostekoa, hori martxan e, jartzen hasteko edo hori eztabaidatzen hasteko ez? Orduan, hor daukagu arazo larri bat. Epe 2008 kasua ere gauza bela, izan zen. Sindikatuek esan zuten, hasierako momentutik, e, maiatzetik, behitu, e, eh, ezin bada ekainan egin, ba, urrengo urteko ekainan egiteko. Baina ez, ez dute sindikatuek e, aldarrikatutakoa, ez autagaiok eskatutakoa kontuan hartu. Bale. Bai, eta hor da, hor, e, hemen dago gure, zera, gure EP 2008 autagaion galdetegian, atera zen datuetako bat. E, urri amaieran edo azaro e, gure galdetegiak on, ondoko azioen. Covidaren egoera dela medio, EP azterketak noiz egin behar ditugu. Ba, hau da, autagaiok erantzundakoa, ez? euneko laro mar, koma, bi batek uste zuen 2008 hogeita bateko ekainean edo osasun segurua denean egin behar zirela. Eta bakarrik euneko bederatzi koma sortzik uste zuen abenduan egin behar zela. Baina gauzak horrela ere izan da, eh, sindikatuek eskatuta eta, eta egoera horrela izanik, Eusko Jorlaritzak ez e, bat ere kasurik egin eta azkenean bere kabuz hartu du erabakia eta bueno, hori Eh, jarrai dezakegu kontu horrekin, ze egon jendea ikasi duena, eta bar, eta bar. Bale, gero ere, ba hori, COVID refortzuak urrian, e, eh, abustuko eta, hau da, ez dakit agertzen den, ema da beste, eh? Hori da, zeigarren, zeigarren problematika, ez? Iruzurra, gardentasunik eza, berdintasunik eza, ez? Ikusi da, COVID refortzuen kasuan, ez? Urrian izan dira, ikusi zen abuztuko eta eraileko esleipenetan, hor zeuden bi lanpostu e, eh, etziren agertu estelene, estelean, eta gero eh, banatu ziren, eta egon zen hor. Eta urtero, urtero gertatzen da gauza bera, bai? ez dago gardentasunik. Vale, egunero, egunero, ardezkagunean ere gauza bera gerta daiteke. Bai? Momentuz ez da oso gardena, e, uste dut hasi direla, e, zera, lanpostu, esleitutakos lanpostuen zerrenda, e, plazaratzen, baina, bueno, uste dugu esate baterako Nafarroako foru erkidegoan, beste batera egiten dute, askoz ere gardenagoa, askoz ere argiagoa, eta dena dago, askoz ere, bai. Vale. Eta bueno, gero gure gure iritziz ere existitzen da klasismo bat, ez? Berritzegunekoak e, eh, finko kargudunaren gainetik egonda, ba <laughs> e, egiten du horrelako klasismo moduko bat, ez? Finko karguduna, finko kargugabearen gainetik egonik, ba <laughs> klasismo bat dago, ez? Eta gero bitartekoa eta gero ordezkoa, ez? Orduan gu ginateke estratifikazio horretan edo azkenekoak edo azken aurrekoak eta bueno, hori Ba, azkenean oso ondo datorkio Eusko Jaurlaritzari horrelako estratifikazio bat e, izatea eta gu, ez, batasun bat ez egotea. Horregatik, suertatzen dira profil zorodun plazak. Profil zorodun plazak dira, esate baterako, e, lanaldi osoko lanpostu batean, ba, zei irakasgai desberdin eman behar izatea, eta batzuetan, hiru mintegi desberdinetakoak. Bai, gero, kargudon bur, murriztuekin, gertatzen da asko, bai, murriztu batekin, tutorea eta auspoako ez izan behar izatea, ez? Eta gero ba askotan gertatzen da, berriari lan gehien eskatzen duten ikasgaiak, usten, si gusten zaizkio eta eta listo. Bueno, sortzigaren araula, ara, sortzigaren eh, araua ez, arazoa, langile batasuneza eta desmobilizazio orokorra. Bai, zenbat gara ordezkoak, hogei mila, bildarratze eta konpainia zenbat dira, amar. E, horregatik da hain zaila guretzat kide berriak lortzea, bai, e, kide berriak lortzea da, ibiltzen gara metro, metros metro, kide berriak lortzen, ba, bueno, horretan gabiltza, ez? Kideak mobilizatzea ere oso zaila egiten zaigu gaur egun, eta hori gainditzen dugunean, ba hor dago, esalantza. Egunen baten hori gainditzen badugu, langile batasun bat baldin badago, sindikatuen artean batasun bat baldin badago, ba behar bada, ba, gauzak lortuko ditugu, hainbat gauzak lortuko ditugu, gure eskuntza honetan. Eta bueno, hau izan da guztia, momentuz, eta hori, bakukatuko dugu esanez, gora ordezko borroka, eta hori, eskuntza publikoaren alde, indarrak batzera.